Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah, kefa, salatu, salamu ala abdillah Stafa, nebina, Muhammed, wa alihi, wa manu, alahu, wa bat Šartova ispravnosti imamo šest Pod jedan Nastupanje namaskog vremena Pod dva Prikladno oblačenje Pod tri Pod tri čistoće. Pod četiri. Uklanjanje nečistoći. To je razlika između tog dvoga čistoća i uklanjanje nečistoće. Vidjet ćemo. Pet. Okretanje prema kibli. I šest. Nijete quiz šesti tih šartova pa pod novi pod naslov ili naslov ako hoćete nastupanje namaskog vremena prvi dokaz za taj šart je ajet inna salata kanat ala mu'minina kitaban mawquta namaz je vjernicima propisan u određeno vrijeme. Sura Nisa 103. To je dokaz prvi. Drugi, e, što se tiče dokaza je sunneta, neke od njih ste radili u knjizi Umdetu Lahkan, a između ostalog je hadis od Džabira radijallahu anhu da je posle selam klanjaju salli dhuhra bil hađira wal asra wa šemsu nekije wal magribe i da ođebeti šemsu ali šahijana nohijana znači da je rekao da je posle selam klanjaju podne kad je sunce jako po, ikindiju kada sunce malo se nagne ali još uvijek čisto jako još nije znači požutjelo akšam kada sunce zađe jaciju kako kada kada bih vidio da se sakupili brzo bi, prije bi klanio ako bi vidio da su zakasnili malo bi odgodio a sabah bi klanio u, u mraku znači onaj prvi mrak posle toga mu tefehu nalije To su neki dokazi, ovi međutim poznati dokazi, najpoznatiji dokaz koji često učenjaci nazivaju Džibrilov hadis, ali ne onaj Džibrilov hadis, onaj poznati veliki, nego Džibrilov hadisu kad se spomene u poglavljima o vremenima odnosi se na hadis da je Džibril došao poslaniku sallallahu i jedan dan klanio sve namaze s njim u prvo vrijeme. Drugi dan je došao i klanio sve namaze u zadnje vrijeme. Razumijete to? I rekao je namaz između ovo dvoje. Znači to što je Džibril došao i poslanika podučio dokaze za šta? Za određeno vrijeme tih namaza. Treći dokaz je konstantna poslanikova praksa. Znači poslanik je klanio namaz skoro cijelo poslanstvo. A ovako u ovom obliku nakon Isra i Mirađa, znači on se dešava prije Hidže, znači cijelo vrijeme nakon Hidže i tri godine prije Hidže po nekima je namaz, znači i normalno da, da je to ono što se zna, zato neki učenjaci kažu, znanje o namazskim vremenima je ono što o, obični muslimani znaju da je od vjere. Četvrti dokaz je to što je poslanik sallallahu alaihi selleme putniku dozvolio da spaja. Kako to je dokaz? Ako je putnik izuzet iz vremena, onda ukazuje da svi ostali koji nisu putnici moraju se pridržavati određenog vremena. I da postoji određeno vrijeme u principu, to je dokaz. Jer da ne postoji neko određeno vrijeme, ne bi putnik imao posebne propise za zabavljeno i ne bismo nazivali njegov namaz spojenim namazom. Znači, to što on spaja i mi to zovemo olakšicom i ovo ukazuje da imamo mi osnovicu, ako je olakšica, ima osnovica, koja znači da postoji namazka vremena. Ovo je bio dokaz da za propisanost i da je on u istinu uslov za namaz. Sad se postavlja pitanje kakva je veza ezana sa ovim šartom. Veza ezana sa ovim šartom je sljedeća. Ezan je samo proglas da je vrijeme nastupilo, a nije uslov nastupa namaskog vremena. Šta bi značio taj govor? Prvo, to znači da ako se ne prouči ezan, namasko vrijeme nastupilo. Znači, desi se da ne prouči se ezan nikako, recimo, nema veze ili budeš ti na nekom mjestu gdje se Ezan ne uči. To ne utječe na nastup namaskog vremena. Namasko vrijeme nastupa tada kad je propisano. Proučio se ezan ili ne. Drugo šta podrazumijeva? Podrazumijeva da je namasko vrijeme nastupilo bez obzira što se ezan uči kasnije, kao slučaj sabah. Znači ti zadržavaš pravo, imaš pravo da klanjaš sabah čim nastupi namasko vrijeme, bez obzira što on njega uči sat ili dva poslije. Sljedeće isto tako to podrazumijeva da ti možeš klanjati sabahske sunete u kući. Pa onda otići klanjati fars samo u džami. Obično ovdje ima vremena prije. Znači, ukratko rečeno, veza je za nas sa namaskim vremenom je da je to proglas, da je vrijeme nastupilo i da se okupljaju muškarci u džami. Sljedeća mesela, sljedeće pitanje koje imamo ovdje je šta je s onim ako pođe klanjati namaz prije namaskog vremena. Šta je s onim ko krene obavljati namaz prije namaskog Kažu učenjaci po konsenzusu u Leme taj namaz je neispravan. Pa makar početni tekbir samo donio prije nastupa namaskog vremena. Recimo da čovjek samo kaže Allahu Akbar i pođe učiti i onda nastupi namasko vrijeme ne valja namaz. Prije namaskog vremena, apsolutno. Ali, za, kažu učenjaci, ako to namjerno uradi, znači namjerno otpočne namaz prije namaskog vremena, a svjestan je da nije dozirno, tada je grešan, snosi grije i mora obnoviti namaz. Ako nenamjerno uradi, znači nenamjerno, čovjek misli da je nastupilo i onda vidi da nije tada mora uraditi troje. Prvo, nije grešan. Drugo, mora ponoviti taj farz. Treće, taj namaz neka završi i to će mu biti na fila. Znači, taj što ga otpočeo prije vremena. Znači, opšta na fila. Jer kažu mi kada nijetimo namaz, imamo dva nijeta u principu nije da klanjamo i nije da klanjamo fars. Razumijete to? Znači, namaz imamo u nijetu i fars klanjamo u nijetu. E sad, pošto smo vidjeli da je nije nastupilo namasko vrijeme, da smo rano krenuli, automatski gubimo taj nijet da je to fars, ostaje nijet da je šta na fila o namaz i može biti obični, znači na fila dva ili četiri kata koliko hoćemo. Sljedeća mesela u vezi sa vremenom kao šartom za namaz. Da li je ispravan namaz posle namaskog vremena? Znači, postavlja se pitanje šta je s namazom poslije namaskog vremena. Kažu učenjaci sljedeći. Namaz bezrazložno odložen iza namaskog vremena ne može se naklanjati. Dokaz je to što nema dokaza da ga trebaš naklanjati. Jer pravilo je šerijatsko da onaj ko traži da, da nešto uradiš mora to potkrijepiti dokazom. A ovdje, te, ovdje ti je šerija tražio da klanjaš u tom vremenu. I ti nisi htio, nije to sada ti nisi mogao. Ako nisi mogao, to će doći sad propis za to. Ali ti jednostavno nakon nije se dalo nešto bez izdje bio si svjestan, nisi zaboravio iz lenosti, iz nehata. Znači, bez razložno si propustio namasko vrijeme. Šerijatsko pravilo je poznato, znači, da i badeti vremenski ograničeni moraju se raditi u, to, u vremenu koje je propisano. Inače, ne bi imalo smisla propisivanje vremena. Izgubilo bi smisla. I sada, ako ti neko kaže, sada recimo učenjacima koji kažu da ne treba to naklanjati i da nije ispravno naklanjati, njima ne treba dokaz da to dokažu. Zato što je to osnova, princip. Jer imaš određeno vrijeme, posle određenog vremena, treba ti dokaz da možeš posle određenog vremena. I onaj ko ti kaže da možeš naklanjati ili klanjati posle vremena, a ti ga nako bez veze izostavio, Njemu treba dokaz da, da ti kaže da možeš ili da trebaš. Razumijete to? A tebi ne treba. Znači, o kome govorimo? Govorimo o osobi koja je bez razloga iz čefa, onako bez veze, iz nehata, iz ljenosti, pustila namaz da izađe jedno cijelo namasko vrijeme. Znači, hoće li takva osoba naklanjati namaz? Neće. Šta je dokaz za to? Dokaz je prije svega što nema dokaza da treba, a drugo dokaz su ajeti i hadisi koje smo naveli da je namasko vrijeme uslov za namaz. Inače kad bi rekli može i onaj ko, znači gubi smisao to što je određeno baš u to vrijeme. I treći dokaz koji ulema, ili stvar, nećemo reći dokaz, nego stvar koju ulema spominje zbog čega ne bi trebao takav naklanjavati, je kao vid kazne za njega. Vid kazne i vid opomene, da ne bi kasnije opet rekao svaki put kad njemu bude onako malo hoće, nema veze, ja ću to kasnije. Ne može kasnije. Ako ga ne klanjaš na vrijeme, nije ti ispravno da ga klanjaš poslije. Šta treba uraditi takva osoba? Pokajac. se. Te oba briše ono što je bilo prije. Treba se pokajati i poželjno je, kao kažu učenjaci, što više na file nakon toga vratiti. To je inače posle svakog grija preporučljivo. Kao što poslanje se nemo hadisu koji je prenio imam termizi u svom sunenu kaže o etbi i eseji etel hasene temhuha nakon svakog grija uradi dobro djelo da bi ga izbisalo. To je prva osoba koja je bezrazložna. Ukoliko čovjek s razlogom izostavi namaz, izostavi namaz, u tom slučaju ne samo da treba, nego i dužan ga naklanjati. Čak postoji razilaženje među, među učenjacima da li se to zove naklanjavanje ili klanjanje u njegovo vrijeme. Jer neki zastupaju mišljenje da to nije naklanjavanje, nego da je tim ljudima koji su u takvom stanju kao što je zaborav ili spavanje, klanjanje u to vrijeme propisano. Međutim, to je više jezička onako da li je naklanjavanje ili klanjanje, nema to neke veze na propis, on treba klanjati. I tako i tako. Nego više je to fikska neka terminologija da oni vole to u tančine malo razraditi, pa sad da li je to naklanjavanje ili, ili je klanjanje na vrijeme. E, opet bi morali reći da je to neko vrijeme ograničeno na te i takve osobe, a u odnosu na druge nije rasprave koje na, nisu od nekog utjecaja na sam propis i njegovu primjenu. Što se tiče njegove primjene, Osoba koja s razlogom i opravdano ne klanja namaz u njegovo vrijeme, ne samo da treba, nego je i dužna šta naklanjati ga. Dokaz je sljedeći. Rekuje poslanik sallallahu alaihi wasallam Men name an salatin au nesijeha fel yusallijeha idha zekeraha. Ko prespava namaz ili zaboravi, neka ga klanja kad se sjeti ko prespava namaz ili ga zaboravi, neka ga naklanja kada se sjeti. Muslim u poglavlju o mešćidima, broj 684 od Enesa radi Allah. Čega je i Buhari jedan dio tog hadisa spomenuo samo oni koji, za koje zaborave. To je dokaz. Postoji i ajet koji je Mala Đelšanu je rekao Musa alaih salam wa aqimi salate li dhikrih po jednom tumačenju naime, obavljaj namaz kad me se sjetiš po tom tumačenju. Sura Taha 14. Čak postoji i konsenzus uleme u vezi s tim. I džma da takvi ljudi koji zaborave ili prespavaju s razlogom, znači izostavi namaz, da ga trebaju šta? Da su dužni ga naklanjati. Znači na to ukazuje i Kur'an, sunnet i konsenzus. Konsenzus i ko zaboravi isto. Prespava i zaboravi, te dvije kategorije. Hm? I ko prespava i ko zaboravi. Jeste, znači ko s razlogom, kažemo, izostavi, malo opštije da bude. Dobro. Hadis spominje koju vrstu ljudi Spo, ko spa, prespava ko zaboravi. Dobro. Ulema je spomenula još neke ljude analogijom, znači kijasom na te ljude koji imaju slična stanja. to su oni koji se onesvijeste. Spominju oni koji se napiju. Koji budu opijeni. Sad, budu opijeni, nekad mogu biti grešni zbog toga ako piju onako iz čeifa, a mogu biti opijeni zbog lijeka, prije su to koristili kao anesteziju. Mi danas kažemo, dodajemo još one koji su pod nekim anesteticima, koji ih jednostavno uspavljuju. zato kažu učenjaci svejedno bio opijen svojom voljom ili protiv svoje volje dužan je naklanjati taj namaz. Koma? Ko padne u kom? Rekli smo ko se onesisti. A u kom bude bez dana? To je drugi propis za njega sad. Da li će on ako izađe sve to koliko namaza, neki stavljaju pet kao što su Hanefije neki, ako prođe više od pet, ako bude manje od pet namaza, treba naklanjati. Ako ne bude, ne treba nikako. Neki ga uopšte smatra kada takva osoba ne naklanjava apsolutno, zato što u tom trenutku nije imala razuma nikako. Znači, nije se šarijat obraćao u tom trenutku kao ludom, ludoj osobi. I ludoj osobi se šarijat ne obraća apsolutno. Rekli smo, to su šartovi obaveznosti. Razum. A ovo su šartovi ispravnosti. Znači ovdje, ovdje se šerijat obraća tim ljudima, namaz njihovi, oni su ispunili šartove obaveznosti. Nego ovdje govorimo o čemu? O šartovima koji? Šartovima ispravnosti. Završit ćemo ovdje, imamo još nekoliko mesela u vezi sa šartovima, šartovima za vrijeme, pa ćemo nastaviti. Imamo meselu prispjevanje na namasko vrijeme. Šta znači prispjevanje na namasko vrijeme? Znači, kad se računa da si ti stigo na vrijeme, recimo pri kraju si namaskog vremena, I sad treba da, da, da ovaj, stigneš. Kad se računa da si ti prispio na namasko vrijeme, a kad nisi? Ulema ima dva mišljenja u vezi sa tim. Prvo je da je dovoljno početni tekbir izgovoriti u namaskom vremenu, a ostalo ako bude klanjano i nakon namaskog vremena, računa se da je čovjek klanio na vrijeme. Šta je dokaz za ovo mišljenje? Dokaz je hadis koji je zabilježio muslim u svojoj zbirci u kome stoji men edrake min al asri seđdeten قبل أن تغرب الشمس ومن أدرك من الصبح سجدة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها ko prispije od ikindije na makar jednu seđdu prije zalaska sunca i na sabah prije izlaska sunca prispio je na taj namaz muslim kažu oni sežda je dio namaza prema tome kogod prispije na bilo koji dio namaza u pravo u njegovo vrijeme propisano ga izvrši a naravno da je početni tekbir prvi dio njega moraš prvo uraditi onda hadis na taj način ukazuje da je taj namaz urađen u pravo vrijeme znači računa se da je to u tom vremenu urađeno i da nije naklanjavanje kontate to To zastupaju Hanefije i Hanbelije. Drugo mišljenje u vezi s tim je da to nije dovoljno i da onaj ko ne klanja jedan rekat u namaskom vremenu i nije stigo da ga klanja u to vremenu. Znači šta drugi kažu? Šta je njima dokaz? Dokaz je hadis koji je bilježi, koji zabilježio Buharija i Muslim. Ko prispije na rekat jedan, prispije na namaz. Znači, hadis je šta? Jasan. Buhari u muslimu. A i ovaj u muslimu. I koje je mišljenje sad ispravnije? Ispravnije je drugo mišljenje. Zašto? Iz prostog razloga što je jasan i nedvosmislen. Znači rekat je rekat i ne može se drugačije protumačiti. A sežda, kažu učenjaci, sežda sama po sebi nije e, nekada se kako bi vam to sad približio znači nekada se nešto naziva po dijelu nečega kao što po sam kaže Hadži arefat nije hađi arefat ha Znači, kao da se u drugom tumači, znači, ne možeš protumačiti rekat seđdom, ali seđdu možeš protumačiti da se misli na rekat. Ima osnovu u šarijetu. A pravilo je fiksko i šarijetsko da ako je nešto nedvosmisleno, a nešto se može protumačiti na dva načina, vađi bi protumačiti ga po nedvosmisleno, da bi se spojili svi dokazi. Recimo imamo dvije stvari. Jedna je potpuno jasna, ne možeš i shvatiti drugačije nego što jeste. A druga je jasna, ali se može dvojako protumačiti. Možeš je protumačiti da je recimo sečda, a možeš je protumačiti da je rekat, jer nije neobično u šerijatu da se nazivaju stvari po dijelu nečega. Ovo rekat ne možeš protumačiti osim rekat. A seždu možeš protumačiti kao rekat. Pravilo šerijatsko nalaže da bi se dokaze spojili da se protumači ovo što može protumači se, a ovo što ne može da ostaje. I to je logično jedno pravilo koje je veoma korisno. Jer dokazi ovo je u Buhari u muslimu. I ovo je u muslimu. Znači, izgovoreni su hadisi iz jednog te istog izvora. Znači, mi polazimo od pravila da nemoguće je da bude kontradiktornosti. Razumijete to? Znači, ne može biti da, da je jedno i drugo ispravno ili da, da, da je to sad nesloga. Nego radi se da se pod seždom gore misli šta na rekat u prvom hadisu zadržat ćemo se na ovom